Batrochos iatros kai aloopex. Ontos pote batrachu en tae limne kai tois zdoiois pasin anaboesantos. Ego iatros eimi pharmacon epistemon. Aloopex accusasa efe. Pos su allus sooseis sauton holon onta me therapeuon ho muthos de loi hoti ho paideias amuetos huparchon, pos allus paideusai dunesetai.